الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Braćo i sestre, rekli smo i napominjemo ponovo da ovu temu obrađujemo isključivo sa kuransko-hadijskog aspekta, dakle sa aspekta vjerodostojnog teksta. I to je jedini pravi put iz razloga što i u teoretskom i u praktičnom smislu imamo mnogo grešaka koje se rade i čini. Mi idemo tim putem da nastavimo sa ovim tekstovima koji govore o tim specifikama tog gaj svijeta, a govorimo o tome iz razloga da bismo znali kako i na koji način se čuvati od njega, kako i na koji način ostati nevezan za taj svijet, odnosno imati zaštitu od njega, preventivu, a također kako i na koji način liječiti se od njega ako znamo sve specifike njihove. Napominjao sam vjerovatno više puta također da čovjek, insan, kada se radi o njegovom neprijatelju insanu, Allah Đelešanu upozorava insana da prema tom drugom neprijatelju insanu bude dobar često da mu zlo uzvrati dobrim, da bi ga to stimulisalo na to da bude bolji prema svom bratu insanu. Međutim, kada je u pitanju ovaj džinsko-šeitanski svijet, Allah Đelešanuhu isključivo traži od nas da mi budemo od onih koji će donositi isti ad, odnosno tražiti utočište kod Allaha Đelešanuhu tog svijeta. Nema drugog načina. To su neprijatelji ljudskog insanskog roda sa kojima nema nikakve mogućnosti nagodbe. Jedino traženje zaštite kod Allaha Đelešanu. Pa da bismo, kako već reko, mogli da napravimo paravan između nas i tog vida svijeta gajba, govorimo o specifikama tog svijeta. Došli smo do pitanja A i to su vrlo bitna pitanja za ovu temu, da li u tom džinsko-šeitanskom svijetu postoji spol, da li ima muški i ženski. Pa u oba sahiha, dakle i kod Buhari i kod muslima, prenosi se predaja u kojoj se kaže, a Enes radijallahu anhu, prenosi to od poslanika alaihi sallam i kaže kjane nebiju sallallahu alaihi wa sallam iza dehal al halae kal Allahumme inni e'uzu bike min al hubuti wal habais kaže poslanik alaihi sallam bi prilikom odlaska u WC učio dovu o moj gospodaru tebi se utječem od dina šeitana koji su ženskog ili muškog spola dakle hubus vel habais kada smo prije navodili vrijednosti ajetil kursi i snagu tog ajeta u odbrani od ovoga džinsko-šeitanskog svijeta između ostalog postoje razne predaje vezano za taj ajet a iz nekih od tih predaja uzet samo ono što nam treba za ovo mjesto za ovaj istišhad ili za ovo delilanje Naime, u jednoj od tih predaja se kaže Iza kulteha lajak rubuke šeitanun hatta tusbih Kaže, kad rečeš taj ajat, neće ti prići šeitan Dakle, na kad to rečeš, neće ti prići šeitan ili ne može ti prići šeitan do sabaha. A u drugom rivajetu ovoga hadisa kaže se Iza kultehun lajak rubuke zekerum vela unsa minel džinu kad kažeš taj ajet na večer, neće ti se približiti ni muško ni žensko od džina. A u opet jednom rivajetu, La ja prubuke min el džinni zekerum vela unsa sa zirum vela kebir. Neće ti se približiti od džina ni muško, ni žensko, ni malo, ni veliko. Dakle, po ovim predama vidimo da se ti džini, odnosno da ti šeitani džini, da imaju spol, da mogu biti veliki, mali, žensko i muško i tako dalje. To je isto bitno znati između ostalih specifika koje treba da znamo o njima iz razloga što postoji vid ljubavi koja se može roditi između džina i ljudi pa čak vidjet ćemo poslije da islamski učenjaci priznaju i kažu da postoji mogućnost čak i braka i bračnog života i tako dalje. Pa navodimo to iz tih razloga da znamo specifike tog svijeta. Da li su ti džini od onih koji su dužni da slijede šerijat šerijatske odredbe da li je taj svijet podvrgnut naredbama i zabranama kao što je i ljudski rod podvrgnut tome naime da li su i džini mukellefi kako bismo se fikski izrazili kod džemaata islamskih učenjaka kaže se da su džini također mukellefi da su i oni podvrgnuti naredbama i zabranama u šarijetu, kao što je to i ljudski rod. Naime, kaže se u Kur'anu, estaizu billah, Ja ma'šar al džinni wal ins, ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا O skupino džinska I to prvo se obraća džinskoj skupini O skupino džinska I o skupino ljudska Zar vam nisu dolazili poslanici od vas? Zar vam ti poslanici nisu pripovjedali i govorili moje ajete i opominjali vas da će doći ovaj dan? Dakle, dan kada se susretnu sa Allahom Želešanu, odnosno kada se svi susretnemo sa Allahom Želešanu i vidimo šta smo donijeli pred njega. Dakle, ome ajetu vidimo striktno da se Allah Đelešanu obraća i ljudima i džinima, skupinama ljudi i džina, što znači da su i džini, a također i ljudi, ti koji su mu kelleti i na koje se odnose narete i zabrene u šarijetu. Fahrudin Ar-Razi, jedan od velikih islamskih učenjaka i jedan od velikih kuranologa ili mufesira, komentatora Kur'ana, iako posebno sa jezičkog značenja kaže u svom tefsiru atbaqal kull ala anna al jinn kulluhum mukallafun kaže svi se slažu u tome mislite na islamske učenjake da su džini mukallafi odnosno oni na koje se odnose naredbe i zabrane također to kaže el qadi abdul jabbar i kaže la na'lamu khilafan baina ahli an-nazar an nazar an al jinna mukallafun kaže uopće ne postoji razlaz među islamskom ulemom po tom pitanju da su i džini ti koji moraju slušati naredbe i zabrane šerijeta zašto je to bitno da znamo iz razloga pri susretu sa tim svijetom da znamo kako ćemo se ponašati Dakle, ono što je nama zabranjeno i njima je zabranjeno. Ono što je nama dozvoljeno, dakle, i njima je dozvoljeno. Pa prema tome, ove specifike su bitne za nas da ih znamo. Ukratko bih rekao, dakle, da su i džini ti koji su mu kellefi, koji bi trebali da klanjaju, da ibadete, da daju zekijat također, što se tiče harama, također da ih ne čine kao što mi ljudi ne bi trebali da ih čine. Dakle, jednostavno su mu kellefi, na njih se odnose naredbe i zabrane kakav je akaid ili ideologija džina i kakva je njihova vjera džina ima i muslimana i kršćana i židova ima i dakle koji su pokorni Allahu Đelešanu i oni koji su griješni ima i opet među muslimanima raznih opredeljenja raznih grupacija pa ehlu sunnet šije, kaderije, bidaroši, novotari i tako dalje. Dakle, ima ih mutekija koji se Allah Đelešanu boje, a ima ih i griješnika, ima ih pokornih i nepokornih. Dakle, slično kao što ima i ljudi, tako ima i njih. U suri džin kaže se o njima, naime na njihovom jeziku Allah Đelešanu bilježi u suri al džin i kaže kako oni govore وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا kaže ima nas dobri a ima nas ispod toga kunna taraiqa qidada ovaj dio ajeta tefsiri Ibn Abbas kaže kunna taraiqa qidada kaže ima nas mu'mina a ima nas kjafira i nevjernika dakle tako džini kažu za sebe I to je zabilježeno u Kur'anu u suri El Džin. Da li će mu'mini džini ući u džennet? Odnosno, da li će oni koji su nevjernici od džina ući u džennet Mi smo već govorili o tome kako će biti kažnjeni i mogućnost kažnje njihovi. A da li će zaista mu'mini džini ući u džennet ili ne? Kaže se ili islamska ulema se složila i ona prijašnja stara ulema i poslije složili se na to da će nevjernici džini ući u vatru. A razišli su se po pitanju da li će mu'mini džini ući u džennet ili ne. Prenose se četiri mišljenja. Kaže jedno to mišljenje da će džini ući u džennet. I to je mišljenje većine islamske uleme. Dakle, mu'mini koji su bili pokorni, koji su Allah Đalašanu bojali, koji su izvršavali te narebe, čuvali se zabrana, bit će od onih koji će ući u džennet. Druga grupa islamskih učenjaka smatra da će džini koji su bili mu'mini, vjernici, da će ući u nekakvo predvorje džennetsku. Dakle, ti rabadil džennet, da će biti na tom mjestu. Spominje se da je to jedno mišljenje Malika, i mama Malika i grupe islamskih učenjaka. Treće mišljenje je da će oni biti takozvani ashabul a'ra, odnosno da će biti negdje ne u predvorju dženneta, nego negdje između dženneta i džehennema. Dakle, kao i ashabul a'ra. I četvrto mišljenje kaže ne znamo, zaista to zna samo Allah Želešanuhu, i oni se ustežu od toga da kažu da li će biti u džennetu ili neće biti u džennetu. Dakle, ustežu se u svom mišljenju. Ibn Kesir, jedan veliki kuranolog, mufesir i komentator Kur'ana, od tih starih komentatora, kaže Vel haqku enne mu'minihim ke mu'minil ins jedhulun al džennete kema huva mezhebu džemaati mine selene kaže istina je u svemu ovome da će muslimani džini biti kao i muslimani ili mu'mini insani i da će ući u džennet kao što je i rečeno da je to mezheb ili da je to mišljenje islamske uleme ili velike grupe islamske uleme Ibn Tejm je opet rahimahullahu ta'ala jedan isto veliki islamski učenjak kaže وَكْيَافِرُهُمْ اَيَ الْجِنْ مُعَذَّبٌ فِي الْآخِرَةِ باتفاق العلماء واما مؤمنهم فجمهور العلماء على انه في الجنه kaže što se tiče kafira džina kaže oni će biti na sudnjem danu kažnjeni džehennemom to smatra islamska ulema tu se ne razilazi dakle a kaže što se tiče mu'mina većina islamske uleme ili džumhur islamske uleme je na tome da će i oni u džennet pa onda nastavlja i kaže wa kad ruvje ennehum je kunu nefi rabadil dženne kaže prenosi se i to da će oni biti u predvorju džennetskom jer ahumul insu min hajsu la jaravnahum i da će ih insani ljudi moći vidjeti Naime, na ome dunjalu zna se da oni nas viđaju, a dakle mi njih ne vidimo. Odnosno da smo mi ti koji smo viđeni, a oni se ne viđaju. Po ome mišljenju, na ahiretu, oni će biti, kako se kaže po ome mišljenju, u predvorju dženevskom i insani će ih moći vidjeti s tim da oni ne mogu insane vidjeti. Pa onda nastavlja ovaj islamski učenjak Ibn Taymiyyah i kaže wa hadal qawlu athurun an Malik wa Shafi wa Ahmed wa Abi Yusuf wa Muhammad. Kaže prenosi se ovo mišljenje ili ima nekakvih tragova da bi to moglo biti mišljenje i od Malika i od Šafije i od Ahmeda i od Ebu Yusufa i Muhammeda iz Hanefijskog mezheba. a još kaže navodi još jedno mišljenje u Atile koje je rečeno inne sevabuhumun neđat minen nar vehuve me'turun an ebi hanife kaže se u ome trećem mišljenju koje se eto samo kao spominje da je njihova nagrada u stvari spas od vatre i to kao da se mišljenje proteže od Ebu Hanife da li se taj džinsko šetanski svijet boji ljudi Naime, dešava se da se ljudi boje tog svijeta i zaziru od njega. Da li se taj svijet boji i zazire od ljudskog, insanskog svijeta? Prenosi se od Ibni Ebi Dunija, od Mujahida koji je rekao kaže bejna ene zati lejletin usalli iz kame misle gulam bejne jedej kal فشددت عليه لآخذه فقام فوثب خلف الحائط حتى سمعت وقعته فما عاد إلي بعد ذلك kaže jedne noći dok sam klanjao pripovjeda Mujahid kad kaže predamnom se pojavi nekakva spodba kao nekakav dječak kaže na njega sam krenuo u namaz onako da ga zgrabi kaže kad on se podiže skoči iza zida kaže tako da sam čak čuo kaže kada je udario kada je lupio u pad i više im se nije povratio i onda kaže muđahid innehum je habunekum kemate habunehum kaže oni se vas boje misli se na ljudski rod insanski rod isto kao što se vi njih bojite opet drugi rivajet od Mujahida spomnije se kaže e šajtanu e šeddu sarkan e i haufan min ehadikum min fa in ta'arrada lekum fa la tafraku min fa jarkubukum valakin šeddu alej fa innehu jedheb kaže šeitan se boji vas misli se na ljudski rod šeitan se boji nekoga od vas kaže više nego što se vi bojite od njega. Pa ako se kaže pojavi neko od njih ili na izvjestan način ako vam se prikaže kaže ne bojte se jer ako se budete bojali kaže onda će vas on zaješiti napasti nego kaže navalite na njega ili budite oni koji ga se ne boje koji neće ustuknuti pred njim I kaže, ako budete tako, on će pobjeći i otići. Da li taj svijet, šetansko džinski da li zavide ljudima? Spominje se da oni zavide ljudima, pa se spominje u predajama da čak može se desiti djelovanje džinsko-šetansko na insana u smislu haseda, u smislu uroka. Jednostavno da ga da urekne insana. Kaže se, ili prenosi se, kaže Ibnul Qajim, rahimahullah, el ajnu ajnani, ajnun insije, wa ajnun džinnije, فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة قال الحسين بن مسعود الفراء sefa ej nazre ja'ni min al džin u ovoj predaji koju spomnje Ibn Al-Qayyim također kaže oko su dva oka one oči koje mogu urok učiniti kaže to je oko insana ali i oko džina jer kaže prenosi se vjerodostojna predaja od Um Seleme radijallahu anha da je poslanik alaihi selam vidio u njezinoj kući, u kući um Seleme, djevojku ili djevojčicu, na čijem licu je vidio takozvanu sefa ili sefa, sefa, a komentarišu to da znači nazre, odnosno nešto što se pogodi okom pa bude urok. Pa je poslanik Ali Selam rekao učite joj rukju jer je pogođena okom. Pa El Hussein ibn Mes'ud El Farra onda tumači to da, da to što su vidjeli na toj djevojčici, tu sefu, jeste vid uroka džinskog, što znači da džini mogu zaviditi ljudima i na takav način jednostavno ureći čovjeka. Da li se taj šetansko džinski svijet ženi i Kaže se u Koranu, azimušane, sta'izu billah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كِيَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا Kaže i kada smo rekli melecima da učine seždu pa su učinili seždu osim iblisa iblis je bio od džina ili džin koji je učinio grije ili usprotivio se Allahovoj Đelešanu ili svoga gospodara naredbi zar ćete njega uzeti i njegov porod svojim prijateljima ovdje se govori o porodu što znači da žetan ima porod odnosno žene se udaju se i imaju djecu oni su vaš neprijatelj i kako je šeitan loša zamjena nevjernicima dakle umjesto Allah Đalešanuhu oni uzmaju tog šeitana za svog velija, za svog prijatelja kakva je to loša zamjena nevjernicima dakle ovo je dokaz u ovome ajetu imamo dokaz da se ti šeitani jednostavno žene radi poroda i da imaju porodu Drugi kažu da se to također posredno razumije iz drugih ajeta u Kur'anu kao što je lem yatnis hunne insun qablahum wala jan kaže se da će hurije u džennetu biti takve između ostalog da ih nije dodirnu ni insan prije niti džin što znači da oni imaju pohotu prema njima prema tome žene se udaju se i tako dalje Bejhekija jedan veliki islamski učenjak također iz hadisa kaže inne neferem minel džin naime prenosi predaju od Ibn Mesuda od poslanika alaih salam kaže inne neferem minel džin ni hamsete ašer beni ihva wa beni am je tuni lejlete akrav alaihimul Kur'an hadis ome govori se da su došli poslaniku alaih salam 15 nekakvih džina kaže sve su bili bratići i amirići Kaže, došli su poslaniku, alaihi selam, jedne noći, pa im je poslanik, alaihi selam, učio Kur'an, odnosno poučavao ih vjer. Ibni Džerir, jedan od najvećih Kur'anologa i mufesira Kur'ana, koji se zove Imamul Mufesirin, imam svih komentatora Kur'ana, bilježi od vehba od vinima i kaže, kaže ima ih različitih, Naime, na pitanje da li jedu, da li piju, da li umiru, da li se žene i udaju i tako dalje, pa kaže, kaže ima ih različit. Kaže, imaju takozvani čistokrvni džini, koji su kao vid vjetra. Sad, da li je to vid nekakve energije? Da li je to vid nekakvog strujanja zraka? Da li je to vid kretanja? Uglavnom, kaže, fehum rih. Oni su, kaže, kao vjetar. Interesantno je da prilikom testiranja nekih bolesti pa prilikom traženja da se jave oni koji su prouzrokovali tu bolest da li su je prouzrokovali sihirom ili šeitansko-džinskim mesom pa kad se traži da bate određenu osobu da je gurnu na zemlju pa gurnu tu osobu poslije kad pitaš tu osobu šta je bilo, kako spao dosta je odgovora tako kaže kao da me vjetar gurnu kao da me vjetar gurnuo, upravo tako opisuju to, dok neki kažu kao da me neko jednostavno stao ispred mene i rukom me bubno i izvrnuo. Pa interesantno ovdje da ovaj imamo mu fesirin, između ostalog kaže, ima ih različiti, kaže nekakvi čistokrvni džini, fa emma halisul džin fehum rihu la je kulun, kaže ti čistokrvni džini su vid vjetra, kaže oni ne jedu vela jesrebu niti piju, wala je mutun niti umiru, dakle neće umrijeti do sudnjeg dana, wala je te vale du niti se raznožavaju. wa minhum hu međnasu wa yashrabuna wa yamutun wa mutun, ve kaže, ima i kategorija tih džina koji jedu, koji piju, koji umiru, koji se žene i tako dalje. Dakle, to je mišljenje veoma meritornog islamskog učenjaka koji to navodi, a to je imam Mufesirin ili imam svih komentatora Kur'ana, Ibni Džerir et Tadr. Govori se između ostalih specifika džina, ili to džinsko-šetanskog svijeta, govori se i to da će džini svjedočiti mu jezinu na sudnjem danu da je učio ezan. Naime, mora će svjedočiti insanu da je učio ezan. Pa prenosi Buharija predaju znači vjerodostojna od Ebi Saida el Hudre radijallahu anhu da je poslanik alaih selam rekao njemu kaže inni arake tuhibbu el ganeme vel badije fa idha kumte fi ganemike wa badijetik فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة kaže ja tebe vidim da ti voliš izlaziti u pustinu sa svojim stadom dakle na mjestu ispaše pa kaže kad budeš sa njima tamo na tim ispašama i budeš učio ezan za namaz podigni glas koliko možeš da se čuje što dalje jer kaže dokle god se čuje taj glas dokle god se čuje glas mojezina kaže neće biti džin ili insan ili neko drugi, a da ti neće svjedočiti na sudnjem dan da spručio ezan. Dakle, da si bio u pokornosti Allahu Đalešanu. Zbog toga imaju predaje i nalazimo u njima da šeitan koji je također jedan od džina nevjernik kad čuje poziv na ezan on bježi daleko što dalje? Interesantno je čak da predaje kažu da on bježeći ispušta zrak. Što? Iz razloga što je on neprijatelj insana neprijatelj insana od vremena Adem a.s. do današnjih dana a pošto kaže se u, u vjerodoslovnoj predaji da će morati svjedočiti insanu ako prouči ezan on nastoji da pobjegne i da ne čije taj ezan pa na takav način nastoji da ne čije taj ezan da pobjegne i da ne bude svjedokom svome neprijatelju insanu na sudnjem danu koji je bio pokornat Allah Želešanu i učio ezan kaže se ispusta zrak i bježi da ne čuje ezan, da ne bi bio svjedokom insanu koji uči ezan. Pa se zato spomnje u predaji koju prenosi i Malik i Buharija i Muslim od Ebu Hureyreta radijallahu anhu da je poslanik ali selam rekao i za nudije li salan edbere šeitan valehu dirat hatta la jesna te'zin kaže kada se pozove na namaz pobjegne šeitan okrene se i pođe bježati a ispušta zrak kaže kako ne bi čuo ezan fa iza kudije nida akbele hatta iza ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه أكاجي kada se završi sa tim ezanom on se ponovo vraća pa kada se ponovi poziv odnosno kada se prouči kamet on opet na to učenje i kameta bježi kada se završi sa tim kaže ponovo dolazi da bi nastojao činite ve svesu da bi nastojao odvojiti insana od namaza da se ne koncentriše na namaz vi se sjećate onih predavanja koje slušao o namazu koje smo imali dugo vremena također i kroz Ramazan pa smo rekli puno puta to naveli da čovjek od namaza nema osim ono što zaista bude prisutan svojom pameću u tom namazu. Odnosno, koliko bude koncentrisan na namaz, to mu je, to mu je namaz. Sve ono što izađe iz namaza i svojim mislima i razmišljanjima to mu se ne broju u namaz. Dakle, samo ono što jednostavno koncentriše se na namaz, to ima. I zato vidite, šeitan se i po treći put vraća kod čovjeka insana koji ulazi u namaz da bi tom insanu nastojao skrenuti misli okrenuti ga neku drugog od tog namaza od sjećanja Allah Želešanu da bi mu na takav način pario namaz je kul uskur keda uskur keda lima lem jekun jevkur hatta ja zallu redulu la jedrićem salla i dođe mu i kljuca mu po mozgu i po njegovoj memoriji aha sjeti se ovoga pa sjeti se onoga Dakle, stvari koje se inače ne sjeća, sve do momenta kaže dok čovjeka ne okrene od namaza, pa čak ne zna ni koliko je rekiata klanjao. Ovo je dakle vjerodostojna predaja koju prenose i Malik, i Buharija, i Muslim, a ovo što smo naveli sad, ovo je dakle lap ili riječi Buharije koji je zabilježio ovaj hadis. Kada se ti šetani razileze po zemaljskoj kugli? Prenosi se opet vjerodostojna predaja, dakle u oba sahiha i kod Buhari i kod muslima od Džabira radijallahu an, koji je rekao da je poslanik alaih selam, rekao Iza kjane dženehal lejl, evo em sejtum, fe kuffu si bjanakum fe inne šajatine ten teši ruhine izin. Kaže kada dolazi noć, kada dolazi mrkli mrak, kada dolazi akšam, akšamsko vrijeme, kaže uzimajte svoju djecu, nemojte da su vam vani, jer se tada šeitani rasprostiru. I da zehebe sa'atu min al lejl, fa halluhum, va agliku lebab. A kaže, kada prođe jedan sat ili jedno vrijeme, od noći, onda možete ih pustati. Fa halluhum, va agliku lebabe, i zaključavajte vrata. Vezkuru smellah, A prilikom zaključavanja tih vrata izgovorite Allahu Đelešanu ime. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna šeitane la jeftehu baben mugleka. Jer kaže šeitani neće otvarati vrata koja su zaključana. Dakle, na takav način, sa bismillom. Wa alqu qirabakum. I zavežite vaše mješine u koje ste vodu nasuli. Dakle, u ono vrijeme ranije kod poslanika alaih salam, u vrijeme poslanika alaih salam, normalno da nije bilo ovih današnjih pipa, nije bilo tih posebnih kanti, lijepi kao što ima danas u današnje vrijeme, nego su bile mješine za vodu. Pa kaže ovdje naredba poslanika alaih salam, i te svoje mješine uzmite pa ih zavežite. Bez kurusmella, ali sa Božim imenom također. Vahammiru anijetekum također posude sa hranom koje imate i njih pokrite veskuru smella a također sa spominjanjem Božijeg imena velev en ta'aridu alejha šej'en ako nemate one poklopce kaže stavite bilo šta ali spomenite Bože ime čak kad biste imali vidjet ćete posle u jednom rivajetu kad biste imali komadić drveta stavite na to sa bismilom ako nemate poklopac ali nešto stavite sa bismilom na te posude. Wa atfi masabihakum i ugasite vaše svijeće. Dakle, nemojte zahvati, a vaše svijeće da ostaju goreći. Ovdje u ovome hadisu ima nekakvih pet naredbi ili zabrana. Pa se zabranjuje djeci, ona prva zabrana, zabranjuje se djeci da u vrijeme akšama da su vani tražite zaključavanje vrata sa bismillom pa onda da se podvezuju mješine s vodom da se prekrivaju posude također sa bismilom sve to sa Božijim imenom spomenom Božijeg imena i da se gase svijeće ove prve dvije stvari u hadisu vidjeli smo zbog čega su naime odmah je dato objašnjenje zbog čega je to poslanik Ali Salam rekao što se tiče ovih drugih stvari ove tri druge stvari spominju se u drugim hadisima pa ćemo vidjeti zbog čega je to poslanik a.s. tražio također vjerodostojne predaje ova kod Buharije i muslima također da je poslanik a.s. rekao غطوا الإناء وأبقوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لن يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل كاجي pokrivajte svoje posude i one mješine gdje stavljate vodu također i njih zavežite zaključavajte vrata i gasite svijeće jer šeitan ne može ohalaliti ne može ohalaliti pojilo ili vodu niti može otvoriti vrata niti može otkriti posudu iz razloga ako se spomene Božje ime prilikom zaključavanja vrata prilikom stavljanja tog kapka na toj posude ili prilikom zavezivanja toga Pa čak kaže ako neko ne bi od vas imao taj pravi poklapac na posudi, neka stavi koma drveta i pomene Božje ime i neka to učini. Ovdje vidimo razlog za ove dvije druge stvari zbog čega je poslanik Ali Salam naredio da se učine iz razloga da šeitan ne bi mogao da dira tu hranu ili tu vodu. I ova zadnja peta stvar da se ugase svijeće Vidimo razlog zbog čega je poslanik a.s. to naredio iz također jednog hadisa koji se prenosi kao vjerodostojan također od Ibn Abbasa kaže Ja'et fa'aretun fa'jarrati l'fitilete fa'alqatha bejne jedein nebi sallallahu alaihi wa sallam ala l'hamrati l'ati kjane qaiden alaiha fa'uhriqat minha misle mevdi dirhem kaže se u ovoj predaji kaže bio je poslanik alejhi selam tu na jednom mjestu i kaže natrča miš koji je prevrnuo svijeću fitil nekakav koji je prevrnuo pred poslanika ali selam na prostirku koja je progorila na tom mjestu فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم Kaže, kada hoćete spavati ili kada legnete, ugasite vaše svijeće, jer šeitan će uputiti kao što je uputio ovoga miša, kaže da vas zapali. Ja ne znam da li se sjećate, ranije ja se sjećam napisa prije rata u areni, a i često se znao čuti događaj Kaže, žena ostavila djecu u kući, izišla kod kune da popije kahu. I dok je ona tamo kafendisala, nije se zadržala dugo. Vratila se požar izbio u kući. Šta se dešavalo da izgore djeca? Bilo je takvi slučajeva opisani u onoj areni Zagrebačkoj. Kratko vrijeme izbivala iz kuće, ostala vatra, tamo vamo požar i desilo se. Pretpostavljam da je to bilo, evo vidite, zbog toga što se nije slušala naredova poslanika, ali i selam. Slanik a.s. je tražio da ne ostaje svijeća, odnosno da ne ostane mogućnost da se šeitan poigra sa tim i da zapali se kuća. Neke životinje mogu vidjeti šeitana, odnosno Allah Želešanuhu je dao nekim vrstama životinja da mogu vidjeti šeitana, nekima meleka, pa se prenosi u jednoj od predaja od poslanika, ali selam, od Ebu Hurere da je poslanik a.s. rekao Iza se mi'tum nehiqa l'himari fa ta'uvazu billahi mine šajpan fa innaha ra'a šajpana wa iza se mi'tum sijaha d'diketi fa salullaha min fadlih fa innaha ra'a meleka mutetakun ali dakle prenosi ovaj hadis i Buharija i Muslim a u njemu se kaže kada čujete revanje magareta Tražite od Allaha Đalešanhu utočište protiv prokletog šeitana. Jer magarac je vidio tog šeitana. A kaže, kada čujete kukurikanje horoza, molite Allaha Đalešanu da vam spusti i da svoj fadl i svoj obskrb. Jer je taj horoz u mogućnost da vidi meleka i vidio je meleka. Džini prenosi se tako u vrijeme poslanika ali i selam da se čak pojavljivali neke habere ili neke vijesti prenosili ljudima spominje se i šeitansko prenošenje nekih habera protiv poslanika ali i selam koje je pokušavao prenijeti nevjernicima između ostalog spominje se I to da kad je poslanik Ali Selam sa Ebu Bekrom, dugačka je predaje da je ne prenosimo samo ono što nas interesuje, kada je poslanik Ali Selam sa Ebu Bekrom išao na hijđru, Poslije kaže se da je došao jedan od dvina idući Mekanskom dolinom i pjevajući o tome gdje se nalazi poslanik Aleyhisselam i Ebu Bek. Također se prenosi predaja da je za vrijeme Bej'e na Akabi kada su ashabi podržali poslanika Aleyhisselam da u to vrijeme kaže se šeitan urlao i zaurlao u pokušaju da skrene pažnju na ashabe i na poslanika ali i selam odnosno da izazove nevjernike mušrike koji su bili tu a nisu znali za tu beju što znači da je šeitan taj koji je zaista nepretelj insanu koji je nepretelj poslaniku ali i selam i ljudskom rodu i eto govori se u tim predajama između ostalog da se javljao i fizički u pokušaju da pakosti poslaniku alaih sela govori se i to da oni ti džini šeitani na izvjestan način mogu čuti i nebeske vijesti takozvane nebeske vijesti i da puno puno lažu u jednoj od predaja koja se prenosi od Ibni Abbasa radijallahu anhuma kaže ahbarani rajulun min ashabin nabi sallallahu alejhi ve sellem annahum bainama hum julusun laylatan ma'an nabi sallallahu alejhi ve sellem runiya bi najmin fastanar fa qala lahum rasulullah sallallahu alejhi ve sellem madha kuntum taqulun fil jahiliyya kaže jedan mi je čovjek ispričao misli sa ashabu drugu poslanika alejhi selam Kaže, bili smo jednom i sjedili jedne noći sa poslanikom, ali i selam, kad kaže odjednom nebeski svod osvijetli ona svjetlica. Mi to kažemo danas, vjerovatno da je meteor, ovdje se spomnije kao zvijezda koja je pala i koja je obasjala taj prostor. Pa im je poslanik Ali Isalam tad rekao, šta ste vi govorili u vrijeme džahilijeta o ome kada ste vidili? Kalu kunna nekul, Vulide lejlete ređulun azim Wa mate ređulun azim Pa su ashabi odgovorili Mi smo imali običaj u džahilijetu reći Da se ove noći Ili ovakve noći kada se to desi Da se odjednom osvijetli prostor Kaže znali smo reći Rodio se neki veliki poznati čovjek Ili eventualno da je umro neki poznati čovjek Pa onda im kaže poslanik alaih salam o čemu se radi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa inneha la yurma biha li mevti ahadin wala li hayatih walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala idha qada amran sabbaha hamalatul arsh ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا kaže ne dešava se to da, da se osvijetli taj svod sa tom zvijezdom koja padne ili sa tim meteorom ako je istina kaže to se ne dešava zbog smrti ili zbog života nikoga nego kaže naš gospodar uzvišeni gospodar kada naredi nešto oni koji drže arš spomenu Allaha Đelešanu ili slavi Allaha Đelešanu zatim zaklani Allah Đalešanuhu nebo ili nebesa poslije toga pa zatim druga nebesa dok ne dođe do dunjalučkih nebesa se jahtaful džinnu sema i tada kaže džini kad to dođe do dunjalučkih nebesa osluškuju i pokušaju uhvatiti jer znaju da je to nekakva vijest da se nešto dešava u tim kosmičkim okvirima se jahtifune ila ilijaihim Kaže, oni hvataju te vijesti ili pokušavaju, osluškuju te vijesti i uzimaju te vijesti što mogu od njih čuti i onda ih donose svojim prijateljima, sihirbasima i tako dalje. Vajer mu ne bima dža bihi ala veđi i zatim te vijesti bataju njemu u lice. Fehuve hak, te vijesti mogu biti istina i hak velakinnehum jakzifune fihi fe jazidun međutim oni to bacaju odnosno oni u te vijesti miješaju mnogo laše od Ajše radijallahu anha dalje se kaže Kult, ja Resulallah, innel kehane kianu juhadithune bi še'in fe neđiduhu haqqan. Kal, tilke el kelimetul haqq, يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة Ajša je rekla poslaniku alaihissalam, kaže, Boži poslaniče, ovi vračari, kaže, pričaju o nekim stvarima, pa kaže, vidiš da su istinite, da su takve. Pa poslanik alaihissalam onda to objasni i kaže, to je nekad riječ istine koju su pokupili džini, pa je bacili u uho tog svog velija i prijatelja ali su kaže u tu vijest ubacili još stotinu laži još stotinu laži da li postoji mogućnost a znamo to iz naše akide iz naše ideologije da postoji da kod ljudi postoji džin i šetar odnosno s jedne strane onaj koji ga nagovara na dobro, s druge strane koji ga nagovara na zlo, takozvani karim. Da li postoji mogućnost da taj karim koji ga nagovara na zlo, da primi i prihvati islam pa da ga nagovara na dobro? Jedan od velikih islamskih učenjaka, ovih novih, koji je napisao mnogobrojne knjige, iz akideta, iz tih gaj stvari, doktor El Eškar on kaže i smatra da insan koji je mu tekija da može utjecati na tog karina pa čak da primi islam i navodi zato predaju od Ibni Mesuda koju prenosi i Ahmed i Muslim dakle koja je vjerodostojna da je rekao poslanik alaih selam ما منكم من أحد إلا vukile bihi karinuhu min al džin va karinuhu min al melaike rekao poslanik alaih salam nema niko od vas a da mu nije pridodat karin od džina i karin od meleka kalu ve ijake ja resul Allah kaže zar i tebi poslaniće kal ve ijaj kaže i meni također i ja imam to društvo velakin Allahe e'aneni alaih fa ehleme se la je emuruni illa bi hajr kaže i kod mene je takva situacija međutim kaže Allah zelešan je pomogao time da je ovaj primio islam pa mi ne naređuje ništa drugo nego hajr i dobro ovo smatra na osnovu ove predaje ovaj doktor Leškar dakle da se može desiti da primi islam taj karim koji koji je kod insana međutim ova predaja je vezana za poslanika alaihissalam A poslanik alaih selam nije koji ostali ljudi. Zato drugi islamski učenjaci svi kažu i smatraju da ne postoji ta mogućnost. Odnosno, da kod običnih ljudi je takva situacija da imaju meleka i da imaju karina, džina i da ih ovaj nagovara na dobro, ovaj na zlo. I da ne postoji mogućnost da taj karin primi islam. Znamo da se šeitan, džin boja u susresti sa Omerom radijallahu an to se prenosi u predajama ali se ne prenosi da je taj džin primio islam recimo prema tome on jeste bojao se Omera radijallahu an ali nije bio taj koji je primio islam i koji je nagovarao na hajri na dobro to što se nije smio susret sa Omerom radijallahu an ne govori da je taj koji prima islam spominje se i to često čujemo uz Ramazan da se šeitani putaju, odnosno ti džini, nevjernici, šeitani, da se oni putaju za vrijeme Ramazana, odnosno da nemaju slobodu i mogućnost tog djelovanja i nagovora na zlo kao što imaju u drugim mjesecima. Pa se kaže u predaji od Ebu Hurairata radijallahu anhu Iza džaje Ramaban futihate babu rahme va gulikate babu nar va sufideti šajatin Kaže, kada dođe mjesec Ramazan, otvaraju se vrata milosti, dakle vrata džennetska, i zatvaraju vrata vatre ili džehennema, a sputaju se šetani ili, kako bismo rekli, povežu na izvjestan način ili pokolinče ovaj naš izraz krajiški. Ne ostavlja im se mogućnost da djeluju kao u ostalim danima i ostalim mjesecima. To se prenosi i u drugim predajama, dugačkim predajama, uzet samo kratke izvode iz njih, od poslanika alaih salam se također prenosi i da kjane evvelu lejletin min ramaban sufideti šajatin v maredetu džin kaže kada dođe prva noć mjeseca ramazana sputaju se šetani i napasnici džinski i u dugačkoj jednoj predaji između ostalo kad se govori o ramazanu između specifika ramazanski spominje se i to i kaže se Vatu safedu fihi maredetu šajatin la jahlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna fihi ilayhi fi gajri kaže da se uz Ramazan sputaju šejtani oni napasnici šejtanski i oni ne mogu ili ne pusta im se uz Ramazan da zavode ljude kao što to mogu zavoditi u drugim danima i drugim mjesecima da li je zabranjeno činiti kurban džinu. Naime, te stvari se dešavaju. Te stvari su, ako se sjećate, narodnih pjesama opisane u, u narodnim pjesmama, opisane u raznim pričama i tako dalje o džinima, da se njima donosio kurban, pa u onim narodnim pjesmama ponekad se spominjalo gradnja kula i slično, pa kaže kad god ili, ili neki drugi ovaj ustanova tako da se izrazim pa kad god se te kuće budu pravile po danu što se napravi najveće neko poruši što su smatrali da su radili džini pa su njima poslije klali kurbane to je nije dozvoljeno prenosi se i to kao stare predaje iz Afrike da su u Nil bacali najljepše djevojke povremeno kao vid kurbana džinima jer je Nil rijeka, rijeka života kroz Afriku i Afričke pustinje pa vid klanja džinima ili vid kurbana džinima po islamskim propisima je strogo, strogo zabranjeno i vid širka i ne smije se dešavati postoje razne predaje o tome mi ćemo samo navesti iz muslimovog sahiha gdje se kaže da onaj koji prinese žrtvu kurban nekom drugom osim Allahu Đalešanu on je proklet hadis se prenosi od Ali ibn Ebi Taliba radijallahu anhu koji je rekao da je poslanik Ali Salam rekao le'an Allahu men zebeha li gajrilla kaže Allah Đalešanu je prokleo onoga ko učini kurban nekom drugom osim Allahu Đalešanu. Kao što je zabranjeno i haram učiniti kurban džinu. Isto tako je zabranjeno tražiti utočište od džina. Onu istiaz, kao što se traži istiaza kod Allaha Đalešanu. Dakle, tražiti to od džina, od džina je haram i zabranjeno. Spominjete u suri El Džin, Ajet u kome se kaže ve ennehu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa da je bilo ljudi insana koji su činili istiaz tražili utočište kod džina i kaže samo su time povećali oholost kod džina u komentaru ili povodu objave ovog ajeta spominje se dosta predaja između ostalog spominje se i to kaže da je bilo oni koji su putovali pa kaže kada bi došli negdje u dolinu nekakvu pustinju da zanoće džini bi pobjegli iz tog mjesta a oni bi kada bi odsjedali tu na to mjesto onda valjda opet prepali se pa tražili utočište od gospodara tog mjesta od džina Time su činili vid širka, a šetani, odnosno džini koji su to slušali i vidjeli, ha, veli vidi i oni se boje nas, pa bi se vraćali i zbog te isti aze, i zbog tog utjecanja, onda bi jednostavno napadali na te koji su tu bili i činili ih ludim i tako dalje i to je vid tog napada džinskog bivao tad nakon te isti aze kod njih. Dakle, nije dozvoljeno tražiti utočište kod džina, osim Allaha Đalašanu. Dakle, samo je dozvoljeno kod Allaha Đalašanu tražiti utočište i stijazu. Jedan učenjak prenosi i kaže Kjaner ređulu jahruđu bi ehlihi fe jetil arda fe jenzilu fe jenziluha fe jakul kaže dešavalo se da čovjek izađe sa svojom porodicom mora na ide na put pa bi dolazio na neka mjesta kaže za noćiju i rekao bi e'uzu bi sejid hadel vadi min al džin en udarre ene fihi ev mali ev veledi ev mašijeti pa bi kaže na tom mjestu onda učinio isti azu sa gospodinom ili gospodarom te doline gdje gdje je ocijeo misleći na džina da mu se ne desi nikakva šteta da ne bude napadnut da mu se ne desi šteta u imetku u blagu koje je sa njim I sad Katade kaže dalje fe iza aze bihim min dunillahi rahaqathumul jin. El eza inda zalik. I kada se desi to da naprave tu istiazu i da traže utočište kod tih džina, kaže to njima poveća njihovu oholost i oni nakon toga tek jer su bili pobjegli, otišli, jer se i oni boje ljudi isto kao što se ljudi boje njih, odnosno još više, Kaže, tek tada bi se vraćali i onda činili ezijet i napadali na, odnosno na te ljude koji su, koji su činili tu istijazu. Dakle, to utjecanje džinima je vid širka i zabranjeno. Naprotiv, muslimani, mugmini, imaju oružje u takvim situacijama protiv tog džinsko-šetarskog djelovanja u zikrovima koje je poslanik alaih selam preporučio. Molimo Allaha Đalešanuhu da nam da uput i da nas učvrsti na toj uputi i da živimo kuransko-sunnetskim životom koji će nam biti jednostavno oklopom i paravanom da se ne susrećemo sa tim svijetom koji je izvan naših osjetila